følge Bibelen og videnskaben. Temos a palestra A Alegria do Trabalho no Bem. Vi har også den, øh, der hedder Glæden ved at arbejde for det gode. Altså når, når jeg siger for det gode, så er det næste kærlighed. A palestra Perdão, liberte-se da mágoa para ser feliz. Og foredraget Tilgivelse, at gøre sig fri af hmm, mágoa. Alguém tem uma palavra para mágoa? hurtness. Ja, at gøre sig fri af, af ja, hurtness. Sorg, af er sorgen. Ja, for at... Nós temos também a palestra Bezerra de Menezes, o médico do amor. Og så har vi foredraget Bezerra de Menezes, eh, kærlighedens doktoren. E mais alguns temas nós temos também as palestras em inglês e algumas palestras bilíngues em francês e português. Og så har vi nogle foredrag. Øh, nogle af foredragene er- findes på engelsk, og andre øh, både på fransk og portugisisk. Alguns DVDs também, e toda a renda, 100% da renda, fica revertida para o grupo espírita daqui da Dinamarca. Og vi har også nogle DVD'er. Og salget af disse CD'er og DVD'er, alt overskud, alt salget, vil tilfælde den spiritistiske gruppe her i Danmark, GEAC. As pessoas que não puderem adquirir, nós também deixaremos uma cópia na biblioteca para que elas possam emprestar sem pagar nada. Og til dem, der ikke har råd til at erhverve sig en CD eller DVD i aften, øh, vi efterlader en kopi på biblioteket, så man har mulighed for at låne det senere på et tidspunkt og lave en kopi til sig selv og høre det. Esse é o nosso pequeno presente do Brasil para a Dinamarca. Det er vores lille gave fra Brasilien til Danmark. Então vamos começar. Rogando a Jesus, o mestre amorável de todos nós. Vi beder vores Mestre Jesus, din kærlighedsperson. Para que ele nos abençoe e nos deixe a sua paz. For at han må velsigne os og give os sin fred. Nós queremos dizer que nós não temos nenhuma autoridade para falar sobre depressão. Øh, jeg vil gerne sige, at jeg har ingen autoritet, øh, eller jeg er ingen autoritet inden for depression, inden for temaet. Eu não sou médico. Jeg er ikke læge. Eu não sou psicólogo. Jeg er ikke psykolog. Eu não sou psiquiatra. Og jeg er heller ikke psykiater. Apenas compartilharei com vocês a minha experiência como paciente de depressão. Jeg vil kun dele med jer min egen erfaring som en tidligere depressionspatient. A depressão não é uma doença moderna. Depressão, é er que en ny Se nós analisarmos a história, ela era conhecida com o nome de melancolia. Hvis øh, vi kigger tilbage i tiden, så er den kendt under navnet melankoli. Apenas porque esse nome depressão foi cunhado somente no século 17. Foi øh, fordi det navn depression blev først fundet frem til øh, i den 17. århundrede e só se tornou mais comum a partir das obras de Sigmund Freud no século XIX e XX. Og blev mere kendt øh, efter øh, Freuds arbejde i nós, den 20. århundrede. Nós temos a falsa impressão que a depressão é uma doença moderna. Så vi, vi har det falske indtryk af, at depression er en ny sygdom. Mas nós vamos encontrar num dos livros mais antigos da humanidade, o Bhagavad Gita. Men vi, vi finner det i de, i de eldste bøger, f.eks. Bhagavad Gita. No diálogo entre o discípulo Arjuna e o mestre Krishna. En samtale mellem en discípulo ou sin mestre? Um episódio tipicamente de melancolia de Arjuna. Da finder vi en samtale, der viser os øh, et, det melankolsk princípio. Nós vamos encontrar na Bíblia a narrativa de Jó. Vi ser i Bibelen øh, eh, jo, Joel, nej, eh, job, Jobs, eh, Jobs øh, erfaring, eller Jobs liv. Quando ele padecia aqueles sofrimentos acerbos porque passou, nós vamos ver ele fazer um quadro tipicamente melancólico. Uh, hvor efter han havde været igennem de forskellige trængsler, øh, så ser vi, at han øh, forekommer at være depressiv do mesmo eller melankolsk. Modo, do mesmo modo, o rei Saul, nas noites de sua tristeza, øh, også kongen Saul i sine nætter med kedsomhed, socorria